Таких проектиків знаєш, скільки припадає порохом у шафах? повторила Клавні слова. Василь Васильович покрутив великою головою, прожував ковбасу, заперечив Е, ні. Там є свіжа думка. Хоч він трохи й тримає фантазію на припоні. А може, це й добре нині? Ірина відвела погляд. Ну, без твоєї підтримки ти його пхаєш скрізь. Настановив за завідуючим сектором, як же земляк. Не тому, що земляк. Уже всі помітили. Що помітили? здивувався Тищенко. Та я його і критикую найбільше. Ти що забула? Щоб не подумали, що опікуєш. Сам собі здається принциповим. Але підлабузників не обдуриш. Вони знають, що ти його підтримуєш і не розвивають твої критики. Навпаки, заступаються навіть перед тобою. Ірина аж сама здивувалася такій своїй прозірливості. Справді все було дуже просто, як вона не додумалася раніше, дала себе ввести в оману. Але тепер вона дивиться на все тверезо. І якщо справді щось у ньому їй подобається, то вона, то вона зуміє стати об'єктивною. Та що це з тобою? дивувався Тищенко. Чого ти напосілася на хлопця? Мабуть, десь приструнив тебе? Ось побачиш, ми колись з тобою пишатимемось ним, похвалятимемось. На таких, як він, тримається інститут, на ньому, решетову, вечіркові. Вона зітхнула. Погано ж ти знаєш людей. А ти гарно вийшла ж за мене, засміявся і тим обеззброїв її. Коли вони поверталися до інституту, зустріли біля сходів вечірка. Той курив сигарету, красивим граційним рухом підносив її до губів так само красиво відводив руку і струшував попіл. Василь Васильович привітався, енергійно жестикулюючи, запитав Ви знайомі з конкурсним проектом Ірші? Якої ви про нього думки? Непоганий проєкт, сказав вечірко, випустив кільце диму і ледь-ледь повів очима. Буцім він інакше не може. Мовляв, йому важко говорити, бо знає, що насправді проект не такий, але сам він благородний і навіть про погану роботу товариша каже гарні слова. Він повів очима ледь ледь і тільки по паузі глянув на Тищенка, чи той правильно зрозумів його. І було в оцій ледь помітній грі очима ще два нюанси. Він таки не сказав нічого лихого, його не можна упіймати на слові. А ще тут стояла Ірина, колега. Він гадав, що вона не завважила його поруху, а вона таки помітила і зненавиділа вечірка назавжди. Вона ніколи не казала про це Сергієві, але в цю мить їй аж перехопило віддих. Навіть не могла тріумфувати, що так швидко довела свою правоту чоловікові, показала, що той не знає людей, принаймні ось оцього вечірка. Василь Васильович з хвилину стояв мовчки, а тоді значуще, мов би вже перейняв вечіркову науку, глянув на Ірину, взяв її під руку, повів по сходах на гору і не обмовився про те, що сталося жодним словом. Увечері вони збиралися піти в кіно, але його покликали на якусь нараду, і вона вернулася додому сама. Вона переконала себе, що це дуже погано, що вони мало бувають разом з чоловіком, але не відчула ні самотності, ні нудьги. Просто вечір був якийсь.